بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمتو تبلي وانكيا درسي تين تلمت عرت واي طهارا برن طهارا جتشون لغا عربات تماليو جدني طهارا جتشون قل قلنا جدميتنين همما طهاران تني سير علماني إسلاما قاينتي مالي جنيتنين يولالي laalle جتشون wanta qaama namaa irratti argamee salaata nama dhoorgu ofirraa oofuutuyyuu xahaaraadhaa jedhameetiin hin himama wantoonni ittiin xahaaratan maalfaa yoo jennee bishaanii fi waan bakka bishaanii dhaabbatu bishaan kun gosa qabaa gosti duraa ka bishaanii gosa xahuur jedhamu yoo taatu xahuur jechuun maali yoo jenne bishaan ufiillee qulqulluu ka namallee qulqulleessu jechuu ufiillee qulqulluu namallee qulqulleessa. Bishaan lammataa xaahir jedhamaa xaahir jechuun bishaan ufii qulqulluu ka naman qulqulleessinee jechuudha. Ka akkami yoo jenne bishaan fooliin isaa jijjiirame yookaan bifti isaa jijjiirame yookaan dhandhammiin isaa jijjiiramteen. xaahir jedhan bishaan wantoonni kunneen jijjiirame ittiin hin qulqulleeffatanii jechuudha duuba rabbiin kenna waa'ee bishaanii kana waysa dubbatu وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به سمي الرب شان إثنيبوس رب إثنين أكثن قل قل لفتنينين ونجده bishaan gosa sadaffaadha bishaan najisaa yoo tahu najisni bishaan nama hin qulqulleessine jechuudha najisni kun waan fokkataa ka muslimni irraa qulqullaahuun barbaachisuudha kayoo isa illee ofirraa dhiquu barbaachisa akka fincaan ilma namaatii fi akkasuma dhiiga dhangala'aa baay'atee yoo namarra jiraatee faa jedhan ka akkanaa kun kun najisa jedhamee laama bishaan wanti akkanaa itti makameetiin hin jedhe e, bishaan qulqullina irraa bahee najisa tahee isaanillee qulqulleeffachuun hin ta'u. garuu bishaan gosa lammaffaa ka xaahir jenne suni itti wadda'atanii ibaadaan hin dalagan malee wantoota biraa waa dhiqachuunifaa ima dandahanii jechuudha. Bishaan kun dhangala'oodha. Dhangala'oo kana waan ittiin qabataniitiin ittiin wadda'atan barbaachisaa. Wanti ittiin wadda'atan kunillee waan ibaadaa namaa hin miine tahuu qaba. San keessaa maaliif fa'a yoo jennee fakkeenyaaf qodaa yoo fudhanne qodaan waan dhangala'oo qabu qabiyyee dhangala'ooti qodaa jechuu waan akkami yoo jenne waan gogaa horii tahinaa muka tahinaa irraa hojjetamuun yookaan sibiila tahinaa irraa hojjetamuun qodaa jedhanii. Qodaan kun asli isaatti halaala yoo guyyaa keessa yookaan ajise malee. Qodaan tokko halaala namaa ta'uuf garuu seera qabaa, sharxii qaba. shuruuxni qodaan itti namaa hallaluu gosa sadii tokkoffaan innummaanuu xaahira tahudha. gogaa sareefaa gogaa fa'a irraa ka hojjatame tahuu dhabuudha gogaan sareetii fi gogaan karkarroo yoo hallanillee hin qulqullaahu gogaan kanarraa dalagame ولما قالت تو اتين انتهارة اتين وضعة جتولة قدان لما فارا كأبان وفي أفيتي قابو تهو قبا ويت وفي أفيتي قابو جنو نبرة إساء جتولة كنم برا هتيتين اتين وضعة اتين طهارة هنقابو جتولة yookaan abbaan isaan hayyaminitti dhaqee wadda'achuu hin qabu jechuudha. Sadaffaan gogaa irraa hin dhoorgamin fakkeenyaaf gogaa warqii, gogaa meetaa ka shari'aan irraa taa'aa irraa fagaadhaa jette kan tahin jechuu gosa sadii kana yoo guuttate ittiin xahaarachuun ni taha dhangala'oo san bishaanii san itti naqatanii jechuudha. Nam tokko gogaa sarii irraa yookaan gogaa karkarroo irraa qodaa hojjatee ittiin xahaaratuun haraama erga jenne qodaa nama jalaa hatee bishaan itti naqatee yoo ittiin wadda'ate hoo wuduuni isaa suni yoo ittiin xaharate xahaaraan fayyaa taatii qulqullumaa garuu ni macsiyaaya waan hateetiin hin jedheef nima as yoo ittiin walda'ate garuu wuduun isaa sun diigamee gonkumaahuu baaxila jennee itti murteessuu hin dandeenyu. Akkasuma gogaa horii irraa yoo qodaa hojjateetiniin ittiin fayyadame danda'a garuu gogaa horii baktii ammoo yoo halle malee ittiin xahaarachuun hin halluu hallee erga. حلين بودا اتفيدموني دندا أكاتا اتين هلا ولله إن شاء الله